الصبر نور ويقين لله در الصابرين نعم الأخي ولا تهين أبدا وعزمك لا يلين الصبر نور ويقين لله در الصابرين نعم الأخي ولا تهين أبدا وعزمك لا يلين tako me vremena čovjek doista gubi samo ne oni koji vjeruju i dobra dijela čine i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.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 Zatim upoznali smo se sa Allahovim imenom As-Sabur, dakle strpljivi. Zatim spomenuli smo vezu između strpljivosti i imana – To je dakle jedan mali rezimi onoga što smo prošli put spomenuli. A večeras, inša Allah, nastavljamo govoriti o sabru, odnosno o vrstama sabra ili strpljivosti. Postoji tri vrste strpljivosti. Dakle, strpljivost u ostavljanju grijeha, odnosno u stezanju od grijeha. Zatim, strpljivost na životnim iskušenjima ili nedačama koja pogode čovjeka kroz njegov dunjalučki život. I treće, strpljivost u pokornosti Allahu Đalešanuhu. Mi ćemo, inša Allah, pokušati na temelju Kur'ana i sunneta objasniti sve tri ove vrste. Na početku ćemo samo kazati da bi nas ovo uvelo polahko u predavanje, dakle da ima ljudi da bi mogli pratiti zaista sa velikim interesovanjem i pažnjom i obratiti pažnju na naše stanje, dakle šta nama fali, zbog toga smo i uzeli ova predavanja iz, iz ahlaka i što nam nedostaje da bi to mogli popraviti inšallah interesantno je da ima ljudi koji su strpljivi u iskušenjima. Dakle, hrabro ih podnose, dobro se drže, saburaju, ne žale se na to što je, što je zadesilo na iskušenje na kojim je Allah Đelešanuhu dao da bi ih provjerio. Međutim, kad ih duša pozove u grijeh, nemaju sabura. Pre lahko se odazivaju. Tu su jako slabi to je ono što fali mnogim ljudima. Zatim ima oni koji su strpljivi u pokornosti Allahu Đalešanu i naredbi. Oni klanjaju, poste, daju zekat, obavljaju hađ, spremni su da se odozovu u džihad, da pomognu i moralno i materijalno stvari islama. Međutim, također lahko upadaju u grijeh. Lahko upadaju grijehi šeitanji i njihova strast lahko navedu da učine bilo, bilo kakav grijeh. Ne mogu se, ne mogu se oduprijeti. Dakle, takav musliman i muslimanka jesu pobožni i pokorni su Allahu Đelešanu, ali padaju na ispitu kad treba da se odupru grijehu i da ostave grijehu ime Allaha Đelešanu. Ima opet oni koji su lijepog hlaka i čuvaju se grijeha, čuvaju se grijeha, ali teško ustrajavaju u pokornosti Allahu Đelešanu. Takav čovjek je pošten ili žena, musliman i muslimanka, čedni su, lijepog su ahlaka, bogobojazni su, međutim teško Ba, teško klanjati svih pet vakata namaza, predstavlja težinu staviti hijab i ustrajati u tome, inače izvršavati sve one naredbe kojima je Allah Đelšanu zadužio vjernike i vjernice. A u osnovi, dakle, radi se o poštenim i finim ljudima. Ima opet oni koji su lijepog ahlaka, sustežu se od grijeha i izvršavaju naredbe od Allaha Đelšanu, međutim, padaju na ispitu kad je u pitanju životno iskušenje. Dakle, sve su to situacije u kojima se mogu naći ljudi, oni dakle, koji slijede Kur'an i sunnet i zato trebamo dobro pratiti i paziti e, gdje, u koju kategoriju mi sebe da svrstavamo, u kojoj kategoriji ćemo se naći da bi na osnovu Kur'ana i sunneta dakle, uzeli lekciju, uzeli pouku i dokaze, odnosno lijek kako bi liječili te šupljine i te nedostatke kod nas. Hoćemo da vidimo, braćo i sestre, koja od ovih vrsta je najbolja, dakle koja vrsta od ovih vrsta strpljivosti je najbolja strpljivost i na najvećem stepenu. Prije nego što sami sebi date odgovor, dobro razmislite. Dakle, nemojte nepromišljeno reagirati. Izvagajte dobro. Šta bi po vama bilo najjačije? Koji je najveći stepen strpljivosti? Da li sabor u iskušenjima da li, dakle, trpljenje, znao mi šta, je, šta znači saborno iskušenjima i šta su iskušenja. Mogu biti raznih vrsta. Može biti smrt, bolest, neimaština, porodični problemi, bračni problemi i tako dalje. Ili je bolja strpljivost u pokornosti Allahu, želešano izvršavanje njegovih naredbi, ili sabor u ostavljanju, u ostavljanju grija. Vjerovatno je svak za sebe dao već sam sebi odgovor, a ja ću kazati šta islamski učenjaci kažu koji je sabr najbolji. Svakako da je sabur ili strpljivost u pokornosti i ostavljanju grijeha bolji od sabra u životnim iskušenjima. Iako iskušenja mogu biti teška, bolna, mogu ostaviti duboke tragove na duši čovjeka, muslimana i muslimanke. A zašto je onda sabr u pokornosti i, i u ostavljanju grijeha bolji od, od sabra na iskušenjima? Evo zašto. Prije svega zato što je strpljivost na životnim iskušenjima jedna sudbinska stvar, ja bih rekao. Dakle, to je ono što čovjek ne može izbjeći. Ili uslovno rečeno, prisiljen je, prisiljen je na to. Nema izbora. Njemu je da sabura u ime Allaha Đelešanuhu ili će ga baš to iskušanje dokrajčati ako bude slab, ako se ne zna pouzati u Allaha Đelešanuhu, ako mu je iman zaifan, što bi...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 Dakle, to dvoje može da izabere, nema ništa drugo. Ili se burat, ili svisnuti od tugi. A što se tiče strpljivosti u pokornosti i strpljivosti u ostavljanju grijeha, ona se dešava i ona biva po vlastitom izboru. Ovo je velika razlika.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 Jusuf alaihissalama koji je bio kažnjen zatvorom i Sabr Ejub alaihi salama koji je bio iskušan teškom bolešću. Čiji je Sabr veći i bolji? Sabr Jusuf alaihi salama u zatvoru i odbijanje zavođenja od strane namisnikove žene koja ga je navodila na grije koja je tražila da učini sa njim zinaluk u njenoj kući kada je zatvorila sva vrata i zaključala, kada nikoga nije bilo, znamo kakvu situaciju Jusuf nalazio, znamo kakav je to izazov bio, da je to bila ugledna i lijepa žena i tako dalje. I Jusuf na kraju odbija i bira i zaviri tamnicu. Ili Sabr Ejub alaihisselama, koji je iskušan teškom bolešću, gubitkom i metka, djece, porodica ga ostavila, rodbina, prijatelji i tako dalje, nakon što je doživio tešku bolest kad mu se tijelo raspadalo, navešćemo taj primjer kasnije Dakle, koji stepen strpljivosti i sabura je bolji? Svakako da je sabr Jusuf a.s. vrijedniji, jer je on izabrao zatvor, a mogao je da ne uđe u zatvor. Mogao je da izabere nešto drugo, da je nedo Allah učinio ono što ga je pozivala žena ovog namjesnika, ne bi došao u zatvor. Dakle, on je izabrao čestitost i pokornost Allahu Đalašanohu, čednost i nevinost, a onda nakon toga je otišao u zatvor svjesno govoreći gospodaru moj meni je draži zatvor kada mu je zaprijetila namjesnik žena zatvorom kada zaprijetila kaznom rekao meni je draži zatvor draža mi je tamnica od onoga na što me one navodi Ajub a.s. nije imao izbora bio je dakle iskušan bolešću da bi se potvrdio njegov sabr njegova pokornost Allahu Đelešanuhu i njegovo zadovoljstvo na kraju krajeva zadovoljstvo sa Allahovom odredbom koji iskušava svoje robove Allah unaprijed zna ali da se pokaže kakav je ko u tim iskušenjima jer nije dovoljno samo izgovoriti šehadet nego da se vidi kako će se postupati u praksi odnosno u životnim iskušenjima također Jusufov sabr imamo drugi primjer Jusufov sabr ili Jusufov saburanje ili strpljivost u zatvoru je veći od njegovog sabra u bunaru dakle njegovog iskušenja kada su ga braća bacila u bunar jer ovo drugo on nije mogao birati. Braća su ga mrzila, smatrali su da njegov otac daje prednost njemu i da ga više voli od njih i oni da bi se osvetili njemu i svome ocu, oni su ga prebacila u bunar iz kojeg se on sam nije mogao spasiti niti izvući. Dakle, to iskušenje na koje ga je stavio Allah Đelešanuhu da bi ga iskušao time, međutim njegov sabr u zatvoru, u tamnici je daleko veći i bolji i bolji od ovog sabra na iskušenju koje je odredba Allaha Đelešanu. Zatim slijedi pitanje, je li bolji sabr u izvršavanju naređenog ili u ostavljanju zabranjenog? Vijeli smo da je sabr u ostavljanju grijeha i u izvršavanju naredbi, dakle ostavljanju zabrane i izvršavanju naredbi, bolji od sabra u iskušenjima životnim. Sad se postavlja pitanje, je li bolji sabr u izvršavanju naređenog ili u ostavljanju zabranjenog? Šta mislite šta je teže i šta je vrijednije i bolje? Vjerovatno će mnogi kazati da je bolji da je bolji sabr u ostavljanju grijeha, a neki će opet kazati na osnovu nekih svojih dokaza da je bolji da je bolji sabr u izvršavanju naređenog. Ulema se oko ovoga pitanja razišla, ali ipak većina islamskih učenjaka smatra da je sabr u izvršavanju naredbi veći stepen od sabra u ostavljanju zabrana, odnosno u ostavljanju grijeha. Zašto? Ulema je dala odgovor na sljedeći način. Kažu, Allah Đelešanuhu je ljude stvorio da samo njemu ibadet čini, da samo njemu robuju, dakle prije svega da ga spoznaju preko njegove objave, koje je on poslao svojim poslanicima zatim da mu ibadet čini onako kako je Allah propisao i kako je on zadovoljan i to je na kraju krajeva uzrok i cilj našeg postojanja i stvaranja dakle da robujemo Allahu subhanahu wa ta'ala kaže uzvišeno ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun džine ni ljude nisam stvorio ni zbog čega drugog nego da meni robuju odnosno da meni ibadet čini a naše robovanje Allahu i dokaz naše spoznaje ogleda se kroz pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala dakle kroz izvršavanje naredbi drugi dokaz za učenjake jeste to da je poznato da Allah dželle dželešanu nagrađuje dobro djelo to jest pokornost da li se radilo o namazu, o zekatu, o sadaki, o hađu, o džihadu i tako dalje. Tu pokornost Allahu, izvršavanje njegovih fardova, Allah nagrađuje da se to rostruko i vidjeli smo čak do 700 puta. A za loše dijelo, dakle za grijeh, kazna je samo s razmjerna dijelo. Dakle, Allah Đelešanuhu neizmjerno mnogo voli dobra djela i voli pokornost od strane svoga roba. I treći, kada bi se izjednačili i imali istu vrijednost, pokornost čovjeka i griješenje na sudnjem danu, pa gdje bi čovjek završio? A poznato je da je Allah dželle Đalašanohu rekao u hadisu koji kojeg bilježi e, Buhari Inna rahmeti sabaqat gadabi Zaista je moja milost pretekla moju srđbu Dakle, pravilan poredak Pravilan poredak u vrijednosti sabra jeste Sabr u pokornosti je najveći stepen sabra Najveći stepen strpljivosti Zatim, sabr u ostavljanju grijeha, a tek onda sabr u iskušenjima. Mi ćemo, inša Allah, pokušati objasniti i navesti primjere za sva tri ova slučaja, a počet ćemo od ovog trećeg, dakle od sabra ili strpljivosti na iskušenjima. Što se tiče dunjalučkih iskušenja ili životnih iskušenja koja snalaze i pogađaju čovjeka, ona su mnogobrojna i raznovrsna i po svojoj težini težini tog musibeta ili iskušenja koje pogađa čovjeka.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 أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم Paul All know that the younger you are, the more powerful your brain is in memorizing. Right? And our religion is a religion of memorizing, especially in the early stages. This was an oral tradition. Quran and Hadith were conveyed orally. So, you have to have a mind that is capable of absorbing all of this information.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 the age of six. If you take a student who's 18 years old and you try to teach them all of this, it's too late. bolest, siromaštvo, neuspjeh So Allah Azza wa Jal destined that Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam would marry Aisha at the age of six. And then it will be finalized at the age of nine. So that she will be at the age of the sharpest mind in terms of memorization. And that's why Aisha comes number four